D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Mir fueren haut weider an eiser Aféierung an de Bahá'í Glawen. Déi wichtegst Iddi, dee wichtegste Gedanken an eisem Liewen als Bahá'í ass deen, dass mer e Bündnis, eng Alliance mat Bahá'u'lláh gemaach hunn. Wéi Dir wësst, gouf et an all den anere Reliounen nom Doud vun der Manifestatioun, also nom Doud vu Jesus, nom Doud vum Mohammed, vill Streidereien. D'Konsequenz dovunner war d'Divisioun vun der Relioun an eng grouss Zuel vu Sekten. D'Ursaach vun dëser Desunioun war heiansdo d'Léift fir d'Muecht vu verschidden ambitiéis Persounen. Mee wann et Meenungsverschiddenheeten tëschent de Gleewege goufen, wat d'Bedeitung vun de Wierder vun der Manifestatioun ubelaangt, hat keen d'Autoritéit vun der Manifestatioun selwer kritt, fir dës Desaccorden ze léisen. An domat goufen et natierlech nach méi Konflikter a Streidereien. All Kéiers wann et nei Interpretatioune gouf, ass domat och eng nei Sekt entstanen. Bahá'u'lláh huet säi Glawen virun esou Divisioune geschützt, an dat mat engem eenzegaartege Pouvoir, d'Muecht vun der Alliance. Viru sengem Doud huet hie ganz kloer a schrëftlech gesot, dass no him all d'Bahá'í sech sollten zu 'Abdu'l-Bahá zoudréien, säin eelste Jong. Hien ass deen eenzigen Interpret vu senge Wierder an d'Zentrum vun der Alliance. Abdu'l-Bahá gouf vu Bahá'u'lláh selwer erzunn. Vu Kandheet un huet hien d'Statioun vu sengem Papp erkannt an huet mat him gelidden. Hie war de wäertvollste Kaddo, deen der Mënschheet offréiert gouf. Abdu'l-Bahá ass d'perfekt Beispill vun all de Bahá'í Léieren. Abdu'l-Bahá huet 77 Joer gelieft. Hie gouf gebuer an der Nuecht, wou de Báb seng Missioun deklaréiert huet, 1844, an hien ass am November 21 gestuerwen. Säi Liewen war voll mat Schwieregkeeten a Leed, mee awer jidderengem, deen hie begéint huet, krut déi gréisste Freed an dat gréisste Gléck. Nom Doud vu sengem Papp louch d'Verantwortung vun der Bahá'í Gemeng op senge Schëlleren. Hien huet Dag a Nuecht de Glawen am Okzident an am Orient verbreet. Hien huet Dausende vu Bréiwer u Leit a Gruppe geschriwwen, an dat iwwerall an der Welt. Hien huet domat och d'Léiere vu sengem Papp erkläert a méi kloer gemaach. Seng Interpretatioune sinn elo e wesentleche Bestanddeel vun de Schrëften am Bahá'í Glawen. Mat 'Abdu'l-Bahá als Zentrum vun der Alliance vu Bahá'u'lláh bleiwen d'Bahá'í uechter d'Welt vereent an hire Beméiungen, e Bahá'í Liewen ze liewen an eng nei Zivilisatioun ze schafen, Mir denken un eist Verspriechen vis-à-vis vu Bahá'u'lláh an deen anere een deen anere gär ze hunn, a mam 'Abdu'l-Bahá gesi mir dat perfekt Beispill vun engem dee gär huet. Mir erënneren eis, dass mir sollen d'Gerechtegkeet verteidegen, generéis sinn, dass mir net d'Feeler vun den anere solle gesinn. Et ass duerch d'Beispill vun 'Abdu'l-Bahá wou mir d'Gerechtegkeet léieren, Generositéit an d'Verzeiung. Mee wéi alles, wa mir eis op 'Abdu'l-Bahá konzentréieren, si mir eiser Alliance mat Bahá'u'lláh bewosst, well mir d'Eenheet vu sengen Unhänger net zerbrieche loossen, a vereent an enger Weltgemeinschaft mir doranner schaffen, bis d'Eenheet vun der Mënschheet voll a ganz etabléiert ass. A sengem Testament huet 'Abdu'l-Bahá säin Enkelkand als Hidder vum Glawen ernannt. Nom Doud vun 'Abdu'l-Bahá hat Shoghi Effendi d'Autoritéit fir d'Léieren z'interpretéieren. Wärend 36 Joer huet hien d'Aarbecht vu sengem Grousspapp weidergefouert. Hien huet d'Schrëfte vun der Manifestatioun clarifiéiert an hien huet de Glawen an allen Deeler vun der Welt fest etabléiert. Fënnef an en halleft Joer no sengem Doud hunn d'Bahá'í vun der Welt d'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet gewielt. sou wéi Bahá'u'lláh dat virgesinn hat, a sou wéi dat kloer vun 'Abdu'l-Bahá a vum Hidder beschriwwe gouf. D'universaalt Haus vun der Gerechtegkeet ass déi héchsten Institutioun vum Glawen, an hall an all Bahá'í op der Welt dréine sech dëser Institutioun haut zou.